Nikad sve pandura ni od korova Samo Coa i ja u crnim pantalonama Okićeni bombama, torba punih holova U džipu gruva nam, nešto protiv bolova Traka stigla je do kraja, punim svoj kalaš Stavljam plastiku u ranac, na motorolu palac Soko zove ovla prijem, batice kuntaš matice sumnjaš, spremni smo na poziciji Sve ide po planu, oko kolena i šaka Vežem hvataljke na vakum, tri duga jedno kratko znače Test je vazduh Ubica zvani pica je presudio stražaru Preko travnjaka ka zdanju, u čeliku i staklu Gde proveravamo hvataljke pa fantomke ne glavu Eto nas na krovu kcija uzima maha C4 je majka, na antenu ga stavljaj Soko zove orla prijem položena jaja Oro sada Osiguravam konopcen i stakla na asfalt Kada čini mi se začuk četiri poznata takta Zar je moguće od repera da vrvi ova zgrada Ne mogu tek tako da pustim da kolega strada Tako da ustupi svoj izvršavaj zadatak Razvaljujem vrata, dočekuje me fajta Nedovoljno tačna jer prangija neki hajvan Dvojica jurišaju dok zastajem da zadam Iz okretama vaši Joko Geri, o iz Sa Sad kolokve krvi plutaju im prednji zubi A nepreciznog strelca u poluzi držim Savano pevaj koji jer moram baš da žurim Za samo 5 minuta sve će život da se sruši Dragocene sekunde u studiju gubim Dok reperima trubim, da ludilo ne glumim Da nije ljubomora, sve u vazduh će da ode Juriš nije odre, četiri postavio bombe Da puštaju studio Al ne drage volje, pritom pominjući mene I sve po spisku moje, koncentracija mi popušta Ali vruće ovde, Previdek da hajvan će pandurja da pozove Okružuju me žandarmi, sila Boga ne moli Živ se neću izvući, snajper u pripravnosti Okrećem se kameri, podešava nišan Šaljem prozivku u etar, direkt preko satelita Razvlačio si žice na basu za oktobar Svakoj aktuelnoj vlasti do sada bio odan treba ti bogatstvo kad se osjećaš rogat A za samo par sekundi nećeš biti ni bogat Razvlačio si žice na basu za oktobar Svakoj aktuelnoj vlasti do sada bio odan Džaba ti bogatstvo kad se osjećaš rogat A za samo par sekundi nećeš biti ni bogat